Indrich Simon Bar, catolica pastro, bona racontisto realisma e la la vivo de pastroi, cae de velagianoi en occidenta apud lima regiono de Bohemio, Choduio. Li starigis la idealon de la velagiano catolice credanta, humile sin dedicinta al volo de Dio, cae cerpanta el sia ligo cun Dio la saman forton ciam el la ligo cun terra grundo, arne novac. Li esprimis tre fidinde ancau la situacion de catolica parochestro inter la catolica popolo. La parueto. Sur altajo super la villaggio sidas malnova pregeieto de Sancta Laurenzo ci sidas tie de multai iarcentoi, tute blanca, kiel mal iunulo, sage, cae sen vorte rigardante la longan valon, la suno gin cisas, la vento gin circau blovetas, la pluvo gin vipas, sed gi toleras silente cae tranquille la bonan cae malbonan veteroin. Foie mi vidis oculon de abelo, sub microscopo tuta reto da etai oculoi tio estis, belegai, cae regulai. Tia in fenestroin havas ancau la pregeieto sur nia altajo. Ili estas cun metitai nur el etai, zorge en plumbumitai, sens angulai tabuletoi vitrai, cae per tiui ci strangai fenestroi gido rigardas la tutan regionon la frosto longan tempon desegnis sur ili sia in sorcia in floroin, ventegos cuis ilin, negio curgis ilin, sed la fenestroi cion el tenis, gis fine ili gis attendis, prin tempon, ili malclarigis, cae ciel larmoi fluis sur ili la acviginta vaporo, cae glutfalis sur la mucidan malvarman plankon. Tiam en la tombeio, sur la tomboi, circau la pregeio, iam egcermis la unua herbaro, densa, cae mola, ciel delicata pelto, cae tie, cae tie ci, necurage el rigardis el gi, la dolcia oculo de blanca lecanto, cun flava iriso en sia mezo. cae super tiui tomboi, alte en la gis nun calva branciaro de tilioi, malpace salfetaris birdoi, ridis cae querelis, post flugis unula alian, cae incitetadis sin, ciel che tio ecne estis cantado, sed tia sen brida, cae petola criado, cian scias nur birdoi, ciam la printempo estas proxima. Precipe la merlo cun la turdo, ambau maestroi concurantai elpensadis ciam novain cae novain accordoin, cae vet faifis siain concisain cant frasoin. Spruz maculae sturnoi pro envios cuis siain flugiloin, clopodante fidele imiti ilin, sed ricoltis nur mocoin de la tuta birda choro precipe la passeroi repepacis ciel senlazai cae severae criticistoi, dum la emberizoi cum la paruetoi contentigis per malolonga, brusca melodio, quasau au moca rimarco nur, sed compense ili gine ripetadis giste dego. Eble du autri alaudoi schwebis tiu matene alte super la tombeio, arboi cae pregeio, cae ciel etai floroi mal supren falis en iliai gorcetoi, la ludai, triloi, cae refrenoi. La cara dia suno levigas mal rapide pli cae pli alten. Per siai radioi, quasau per delicatai fingroi, gi tushas la senfolian branciaron del arboi, cae ien, tra la maliunai corpoi de la arboi, pro delizo cae charmo ec circulas viva suco, cae cel finajoi de la brancetoi ec svelas, grandigas cae crevas verdae burgionoi. La suno vole en rigardas tra la aperturoi de la lignai jalusioi ancau en naturon, la malnova sonorilo ec balancigas, cae ala la homoi mal supre en la villaggio shainas, che iam longe cine invitis ilin tiel feste cae maieste alla la matena meso sancta, ciel hodiau iela shatata festo de annunciatio de Sancta Maria. Mal multai successis contraustari, cae ne obei. Plei unue alcuris la infanui. Sian senzorgan ridon ili mixis cun la birda cantado, alvocis citien knabinoin, ilin sequis la knaboi, cae antau ol oni sonorigis por cunveni, la tuta villagiano amasigis en sia paroja pregeio. Gi odoris ancora uie vintra aero, giai dicai muroi aspiris mucidajon, cae gia granita planco svitis, sed giai fenestroi jam secigis, cae ec brilis gioie en la suna brilo abunde falanta citien. Cioi en ireioi de la pregeio restis large malfermitai. La malgranda pregeio ne povis accepti ciuin, cae tial premis sin la homoi capo ce capo en la pordoi. Ec antau ili cae varmeta printempa zefiro blovetis super iliai capoi tra la pregeia navo gis la altaro en la absido. Tie staris la pastro en messa robo, cun la evangelio en la mano, cae per simplai vortoi clarigis la senson de la festo annuncia zio, che nur stigigo priveno de la printempo en la naturo, sed ancau de la printempo idea, nome de Cristo, qui es nascon, angelo de Dio annuncis alla la virgulino Maria, la hodiauan antagon ciam li finis, audicis la seriosae sonoi del organo, cae tui ancau la entusiasma cantado de la hom amasso, cae ancau tiu cantado sonis hodia u vigle, gioie, la brusto per tiu cantado vastigis, la vangoi rugigis, animo cun animo fandigis, cae tiel la festa momento cae printempa humoro cion circa usi estis vencanta, cae ebriganta per pura gioio. La pastro justurnis sin de la altaro por saluti sian parohanaron per la vortoi de Cristo, pacon al vi, ciam ci momente ocasis io terura. Acra sono, quasau oni svingus glavon, trancis la aeron, ciui quasau je comando levis la oculoin supren, cai ancau tui tiris la capon inter la shultroin. La pastro cel altaro staris ciel stoniginta. Liai manoi rigidigis en la pozo, ciel oni estis levinta elin por la saluto, cai vortoi formortis sur liai lipoi. Ciel zigzaga nigra fulmo ec flagris en tiu momento tut proxime super la hom amasso du birdoi, malgranda, angore pepanta parueto, cae post gi granda alaud falco. La parueto flugis kiel sago recte al la altaro, sed la alaud falco turnis sin dum sia flugo mese de la navo, cae antau ol la homoi reconsigis, gi flugis, mal alte super iliei capoi, tra la pordo exteren, au nevidebla mano estus ecpreminta ilia in gorgioin, ciui subite cesis canti, crio de surpriso, cae teruro sonis tra la pregeio, signoro chorestro, nesciante cio ocasis, extaris malantau la organo, strecis la colon, rigardis surprizite mal supren, cae el la tuta ton ludo nur la orgena pedalo mucis profunde, timige cae persiste, char li surgi per la tuta peso de sia corpo. Neniu el la tuta birda aro cis hodiau supposis, che el la sudo revenis ancau gia terura mal amico, la maliuna alaut falco. Gi revenis secrete, dum nocta malhelo, cae ciam ciui sen zorge riposis, lazai pro la longa flugo, gi trovis en nemal proxima nigra arbaro sur alta declivo neston porsi. Fremdam fremdan neston. Per forte gi forpelis el gi du nigrain frugilegoin, cae eclogis en gi mem, ciel heime. Gi dormis en gi malsata, cae post sun levigio gi flugis el la arbaro la unuan foion en la vasta in campo in Agrabla zefiro tausetis gian crispan molan plumaron, varma aero circauis gin ciel milda bano. Alte super gi la suno ore brilis. Plezure gi directis sin al gi, cae en la altego ec etan sonon ne eligante, gi svebis silente, sed mort inside, du longai, malalarciai, cae acrapintai flugiloi, ciel du glavoi etendis sin de gia svelta corpo, ciel ventumilo dismetis sin duon circle la firman plumon de gia vosto. Tiel liam momenton gi svebis, cae banis sin gioie en la maldensa cae pura aero, ciam subite atingis gian acran audosenton, senzorga pepado birdara de surlatero. Gi directis la oculoin for de la suno, ma supren al latero, de sur sia ciela alto, gi ec flugi super la malsecetai campoi grisain alaudetoin, sur la tombeio gi vidis pregeieton cun turo circauitan de arboi, cai en la arbo branciaro movicis ciel insectaro birdoi de cia spezzo. Sen move, quasau alfixita, haltis la alaut falco momenton en la sfero, esserciante por si rabajon, sed samo momente cin equidis alaudo. Gi ecconis cin, cae ciel fidela cunulo, cae gardanto, gi tui flugis cun la terura novajo ala latero, cae pepis en la senzorgan birdan criadon unu solan vorton, falco! Falco, Cio do? Ciel do? Cie ci estas? Premzorge, confusite tio el premigis el la birrai gorgetoi, cae ciui, ne attendante respondon, sercis protecton cae savon, ciulau pove. Pro timo mutai, la birroi premis sin alla labrancioi, flugis en la arbustoin, cae caurigis en la nestoi. Nur la malgranda parueto ne estis heime, gine audis la avertantan senditon, cae senzorge, tranquil fluge, gi estis revenanta nun al sia heimo. Surprisis gin la tomba silento, gi ec audis ancau la avertan vocadon de la fratinoi. Casuvin! Casuvin! falco flugas, gi directis sin rapide al cavatilio, cie gi estis fondinta varman nesteton, remburitan per musco cae plumoi, ciam exonis malantauci la bone alciconata flugel susurado, cae iam ci equidis la supersi. super si. Minegis flugos, morto attendas min, trafulmis gian capon. Ien tut proxime, antau giai oculoi, nigris la malfermita enireio pregeia, plena de necovritai capoi homai, sur la altaro ci rimarcis brulantain vax candeloin, sen pripenso ci directis sin al ili, cae la alaut falco tui proxime malanta ucit.